Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wahdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقال, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أحد مسألة إن شاء الله شرح قلامز أزمز bayat ahd shu masalalarni tushunishdan oldin bitta muqaddimani tamhidni tushunamiz undan keyin inshaalloh shunga kiramiz mavzuga ibodat ikki xil bo'ladi birinchi vojib xohlasangiz ya xohlamasangiz ham shariat tomonidan vojib qilingan ibodatlar. Lozim qilingan ibodatlar, vojib qilingan ibodatlar. Shariat tomonidan. Shu birinchi qism. Ikkinchi qism shariat tomonidan vojib emas, lekin o'ziz o'zizga vojib qildingiz. Misol uchun nafl roza tutish sizga vojib emas. Lekin siz o'ziz nafal roza tutyapsiz. O'zingizga o'ziz vojib qildingiz. Agar buzib qo'ysiz, bizda Hanafi mazhabda uni qaytarib berish kerak. Nimaga u o'zi vojib qildi-da? Alloh taolo unga vojib qilmagan shuni, lekin o'ziga o'zi vojib qildi, shuning uchun uni uni zimmasida turadi u. Uni ado qilish kerak. Tushunarli bo'ldimi? zaraki o ro'za nafil idi. lekin o'ziga o'zi vojib qilgandan keyin endi uni ado qiladi amal ikki xil bo'ladi birinchi qismi shariatda vojib bo'lgan boshidan vojib bo'lgan namoz ro'za zakot haj shu jihad shu narsalar ikkinchi qismi shunaqa ibodatlarki vojib qilingan emas Alloh taolo tomonidan, lekin o'ziga o'zi vojib qildi. Misol uchun ba'zi birodarlar bitta jamoa bo'ldilar. Jamoa bo'lib o'zlariga vojib bo'lmagan ishlarni o'zlariga vojib qildilar. Ya'ni kambag'al, yatimlar, faqir, miskinlarga sadaqot beramiz, xayrot tarqatamiz, pul beramiz deb o'zingizlarga o'zingizlar vojib qildi. Har oyda 1000 so'm, 1000 so'm 10 ta birodar bor, 10 ta birodar hammalar 10 ming so'm yig'adi, undan keyin uni Allohning yo'lida kambag'al, faqir, miskin, yatimlarga beradi deb ahdlashgan. Shu vojib bo'ladi-da endi ularga. Endi birinchi ibodat birinchi ibodatlarda bitta jamoa ahdlashyapti allohga ahd beramizki biz namoz o'qiymiz haj qilamiz jihod qilamiz vojib ibodatlarni aytyapti shunga ahd berilsa yo berilmasa vojib u ahadingiz faqat sizga bir ortacha yuk so'layapti xolos. Ta'kid ta'kidlanib ketyapti. Boshqa hech yangilik bo'lmayapti. Nimaga u Alloh taolo tomonidan vojib bo'lgan ish-ku? Amirga ahd bersangiz ham qilasiz, ahd bermasangiz ham qilasiz. jihod qilaman deb ahd berganman, endi amir menga yo'qmayapti, bolda boshqa jihod qilmayman. Yo'q. U Alloh taolo farz qilgan narsa u. siz faqat amirga ahd beryaptganda uni ta'kidlab qo'yapsiz. O'sha ahdni bo'lsiz, Allohga osi bo'lasiz-da. Lekin ikkinchi qism bo'lsa, vojib bo'lmagan amallarga ahdlashgan bo'lsa, agar o'sha ahdni buzsa, gunohkor bo'ladi. Harom ish qilgan odam bo'ladi. shayxul islom ibn temiya rahimaullohning fatvolari bor shu mavzuda ki, agar ustoz shogird ustoz shogirdlar ahdlashgan ki men fulon kitobdan dars beraman sizlar bir oy turasizlar ahdlashgan bo'ldi biz kelamiz siz dars berasiz undan keyin kim ahad buzsa ahadini kim buzsa u gunohkor bo'ladi harom ishga qo'l urgani bo'ladi. Shu fatvodan Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahullohning shu gaplaridan fatvodan amirlarga beriladigan ahadlarning ahamiyatini tushunib olasizlar. Amirlarga berilayotgan ahadlar bu faqat dars uchun emas, birodirlar. Jonimni beraman deb ahad beriladi. Ummatamni qutqaraman deb ahad beriladi. opa singillarimizni qutqaraman deb ahd ber, ahdlashtiriladi. Shuni kim bo'lsa, u rasa yomon odam u. Endi Imom Ibn Taymiya rahimahulloh shunaqa odamlarga rasa yomon-yomon so'zlarni ishlatgan. Harom ish qiladigan odam u. Zeraki Alloh taolo musulmonlarga buyruq qilib marhamat qilyaptiki, استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ey ahli iymonlar ahdlarga vafo qilinglar aqdlar muomalalarga vafo qilinglar astaizu billah va avfu bil ahd ahdlarga vafo qilinglar innal ahda kana mas'ula ahdlarning to'g'risi so'raladi kufrda ham, johiliyatda ham ikkita odam agar ahdlashsa, uni vafo qiladi-ku. Yo vafo qilmaydimi? Ahdlashadi. Masalan, men va siz birga ishlaymiz, birga tijorat qilamiz. Bir oy ishlaymiz, bir yil ishlaymiz. Ahdga vafo qiladi-ku, ha? Johiliyatdan ahdga vafo bor. Kufrdan ahdga vafo bor. Endi biz musulmon, muhojir, mujohid bugundan keyin ahdga vafo qilish bizga rasa lozim, rasa zarur, rasa vojib bo'ladi. Ahdni buzadigan odam xoin hisoblanadi. La imana liman la ahda kimki ahadga vafo qilmasa, uni iymoni yo'q. degan asarlar bor, ya'ni sahobalarning qavllari bor. Musulmon odamning so'zi rasa muhim bo'ladi, birodarlar. musulmon odamning tilidan chiqayotgan shu alfozlar, kalimalar harom narsani halol qiladi, halol narsani harom qiladi. Bitta begona xotin ya qiz sizga begona bo'lgan. Lekin qabul qildim, rozi bo'ldim deshi bilan u harom sizga halol bo'ladi. Nikohda bitta so'zda Men ba'zi-ba'zida nikoh o'qishga borsam hayron bo'lib ketaman. E bo'ldimi? Faqat shu edimi? Faqat shuda. Musulmon odamning tilidan chiqayotgan gapda bu. Qabul qildim, rozi bo'ldim desa bo'ldi. Men qizimni berishga majburman. Opamni, singlimga singlimni berishga majburman agar ular ikkilasi rozi bo'lsa. Yo, g'ayrat nomus deb o'tirilmaysiz. Nimaga musulmonning so'zida bu? 80 yil yashagandan keyin taloq, taloq, taloq desa bo'ldi, ketdi. 25 ta farzandlar va nabiralar bilan hammalar bilan taloq bo'lib ketadi. 80 yil birga yashagan. Shuncha farzandlar, avlodlar bo'lgan. Lekin u ayol 80 yil birga halol bo'lgan. Lekin shu so'zi bilan harom bo'lib ketdi. Kofir kishi ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh desa, uni hamma gunohlari to'kilib ketadi. 100 yil agar kufr qilib yursa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa, shu bitta so'z bilan hamma gunohlari to'kilib ketadi. Musulmonning so'zlari rasa ahamiyatli birodarlar. o'ynashmas bu aytdim qaytdim shuning uchun hadisda keladiki al aidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fi qayhi hadiya bergan narsaga yana qaytsa hadiya bergan narsani yana qaytirib olsa shu odamni misoli itga o'xshaydi it qayt qilgandan keyin yana uni iydi. Musulmon odamning so'zi shunaqa ahamiyatli, birodirlar. Agar siz bitta ustozga ahad bergan bo'lsangiz, ustoz bilan ahdlashgan bo'lsiz, kitob o'qish uchun agar unga xiyonat qilsangiz, Ibn Taymiya rahimahulloh aytayaptiki, bu gunohkor odam bu. Harom ish qildi bu. rosa muhim narsa bu ahad bergandan keyin qayta deganlarda ham hiylalari ko'p bo'ladi birodarlar yo'q men amirul mo'mininning bayatida borman dedi siz amirul mo'mininni ko'rganmisiz amirul mo'mininga bayat berganmisiz siz o'zbekiston islomiy harakatining amiri usmoniy hafizahulloh shu kishiga bayat ber ahad bergansizku aytgansizku shariatga qarshi Alloh rasulga qarshi amal bo'lmasa so'z bo'lmasa men siz itoatingizda borman degansizku endi qanday bo'lar ekan bu amirul mo'mininga ahad bermagansizku ikkita odam er xotin agar ahdlashsa, butun hayot yashaydi. Ikkita tijoratchi ahdlashsa, oxirigacha o'sha ahdga vafo qiladi. Xuddi shunaqa ikkita mujohid. Bittasi amir, bittasi ma'mur. Tushunyapsizlarmi? Ikkita mujohid ahdlashyapti. Bittasi amir, bittasi ma'mur bir-biriga أحد بير يبت أحد لاش يبت شو أحد جا وفاق لش واجب زيرا كوني أمير دي بتان ولد ده سيد مين أمير من بولا سيس بول ده إطاعت قلدهم جا ما دام اكي معصيات جا بيورمس پیغمبر صلى الله عليه وسلم آيت دلار كي إذا كنتم ثلاثة في سفر إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم Agar 3 kishi bo'lsa safarda, bittasini o'zilariga amir qilib olsinlar. Ya'ni amir qilgandan keyin go'yoki ahdlashdida bular. Yani e, siz nima deysiz, o'shanga amal qilamiz degan gapda bu. Shuning uchun birodarlar, shu biz amirlarimizga beryaptgan ahdlarimiz bu rasa zarur narsalar bu. So'zga vafo qilishimiz kerak. hadislarda keladi-ku. Man mata va laysa fi unuqihi bay'a. Kim ulsa va holbuki uni gardanida, uni bo'ynida bayat yo'q bo'lsa, mata mitatan jahiliya. Bu jahillarga o'xshab, kofirlarga o'xshab uladi Ya'ni kofir bo'ldi degan emas. Ya'ni kofirlardan ham amir bo'lmaydi, johillardan ham amir bo'lmaydi. Buni ulama ham xuddi shunaqa bo'ladi deganda. Modomiki musulmon ummat xilofatni qoyim qilmasa, hamma o'lib ketayotgan odamlar shu hadis ni yorqida gunohkor bo'lib u dunyodan o'tib ketyaptilar. Xalifaga beriladigan bay'at asl bay'at. o'sha asl bay'at sodir bo'lgandan keyin shu gunohdan qutulamiz. Lekin amirlarimizga berilayotgan ahadni ham bay'at desa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shuni ham bay'at desa bo'ladi. Mana Ikrima radhiyallohu ta'ala anhu Yarmuk jangida aytayaptiki, "Bay'uni alal maut." Kelinglar menga o'limga bay'at beringlar. Abu Jahlning o'g'li bu kishi. Shahzodada podshoning bolasi. Abu Jahl kufrda o'lgan bo'lsa, bu kishi musulmon, sahobiy. Yarmuk jangida musulmonlarga da'vat qilyaptiki, bay'uni alal maut. Menga o'limga bayat beringlar. 1000 kishi kelib bayat berdi. Ulardan 100 kishi Badariler. badar cengide iştirak kigenler birodarlar badar jangida ishtirok qilgan sahobalardan 100 kishi o'sha 1000 içi de bor ular hammalar kelib bayat berdi ikrimaga undan keyin jangga kirib ketdi hammalar Khalid bin Walid radhiyallohu anhu ning xaymaning oldida jang bo'ldi. Kofir shunaqa jur'at topdi. Shunaqa paytda, shunaqa holatda Ikrima radhiyallohu anhu o'limga bayat oldi. Undan keyin fidokorona jang qildi bular. Mingdan aksari shahid bo'lib ketdi, aksari zaxmi bo'ldi, yaralandi. Undan keyin Alloh taolo musulmonlarga zafar berdi. Mana bu yerda Ikrima radhiyallohu anhu amir emas. qomondan ham emas hattoki. Xolid bin Valid roziyallohu anhu qomondan ekanda. Lekin bu kishi o'zining iymoniy hissiyotga berilib baqirdi. Menga kim o'limga bay'at qiladi? Kelinglar degan. Undan keyin o'zi ustun bo'lib, o'rtada turib, sahobalar mingta sahobadan bay'at oldilar. Undan keyin jangga kirib ketib, fidokoron shahid bo'lib ketdilar. Ulardan kam odamlar tirik qoldi. Aksari shahid bo'ldilar, aksari zaxmi bo'ldilar, yaralandilar. Mana bu yerda rivoyatda bayuni degan so'z kelyapti. Holaki u kishi amir emas, qo'mondon emas, bir oddiy mujohid katta odamning o'g'li. Faqat shu. Ikrima bin Abi Jahl. Eng birinchi u kishining amakilari keldilar mana erkaklar shunaqa bo'lar ekanda jiyon chaqiryapti amaki bordi abu jahalning ukasi harif bin hisham abu jahlning nomi nima bo'ladi kim biladi nomi ham bilmaydi alhamdulillah odamlar uni alloh taolo shunaqa rasvo qilganda u kofirlarni uni nomi amir bo'ladi amir amir bin hisham Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga qo'ygan laqab butun dunyo biladi. Abu Jahl deydi. Johillarning dadasi. Johillarning kattasi. Uni asl nomini ham kam odamlar biladi. Zeraki Alloh taolo aytgan Qur'onda inna shani'aka huwa labtar. Sening dushmaning nima? Abtar qanday tarjima bo'ladi? seni dushmaning kesik bo'ladi. Mana Abu Jahlning nomini ham bilmaydi odamlar. Amr bin Hisham. Amr bin Hishamning ukasi Harith bin Hisham radhiyallohu anhu. Ikrima radhiyallohu anhu ning amakilari. O'limga bayat kim beradi deganda birinchi bo'lib u kishi keldilar. Men beraman deb mingta sahobalar kelib bayat berdilar. Xullas, bay'at kalimani amir bo'lmagan odamga ham agar ahd berilayotgan bo'lsa, ishlatsa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni agar biz Tohir akaga bay'at berdik desak, ba'zilar bu bid'at desa, uni kallasi ishlamaydi. Bu bid'at emas bu. Bu arabcha so'z bu, bu ishlatilgan bor rivoyatlarda. Oddiy ahdlashgan, oddiy odamga ham ahd berilganda bay'at deb kelgan rivoyatlarda. Tushunyapsizlarmi? Bay'at desa bo'ladi buni. Biz amirimizga bay'at berdik desa, ba'zi tushunmagan odamlar sizlarni "E, bidatku" desa, yo'q, u bid'at emas. Tushunyapsizlarmi? Bay'at berish vojib emas, bid'at ham emas. Ammo bay'at berish joiz. Nimaga? Agar Alloh taolo tomonidan vojib qilingan amal bo'lsa, bay'at berasiz, berasizmi bermaysiz, ma amal qilasiz-ku? Amirimga itoat qilmasdan nauz billah namoz o'qimayman desin, qanday bo'ladi endi? Unga ahd kerak emas dedim-ku sizlarga. Agar ahd bergan bo'lsangiz, undan keyin bay'at nima kerak? Ikkita odam o'tiribdi. Tijorat qilyapti. na qog'oz yozilgan, na hech narsa yozilgan, lekin 10 yil bo'lyapti tijorat qilyapti. Bular endi xiyonat qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Biz bitta jihodiy jamoatda o'tiribmiz. Jihod qilamiz deb kelganmiz. Agar ahad bersak ya bermasak bizga itoat vojib bu. Tushunyapsizlarmi? Hmm. Shuning uchun bay'at berish vojib emas, bidat emas, joiz narsa. siz ham itoat qilasiz, bermaysiz ham itoat qilasiz. Lekin bay'at berib faqat bitta sunnatni tiriltirasiz. Ba'zilar aytadi, "Yo'q, men unga bay'at bermaganman, itoat qilmayman." Birodar, bay'at bersiz yo bermaysiz itoat qilasiz. Agar shu jamoatda bo'lsiz. Qanday tushunyapsizlar? To'g'ri tushunib oldilarmi? Unaqa emaski, bay'at bermaganman bo'ldi, endi men nima? lagomsiz lagom deysizlarmi sizlar ham lijom desilarmi ot bor ot ha jugan jugansiz ot bo'lganman bo'ldi endi qayerga borsam boraman unaqa emas ikkita masalani men sizlarga aytdim hozir birinchi masala shuki vojib amallarga ahad bersiz ya bermasiz ham farqi yo'q vojib bo'lmagan amallarga ahd bergandan keyin unga vafo qilasiz. Tushunarli bo'ldimi bu? Va hmm. awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Gap tugadi. Ikkinchi masala. Hozir shu hadisda bor va'id kimni gardanida bayat bo'lmasa, u johillarga o'xshab o'lim topadi degan gunohdan chiqilmaymiz. modomiki biz xilofatni o'rnatmasak bugun ummatning har bitta fardi u o'g'ilmi qizmi erkakmi ayolmi bay'atsiz dunyodan ketayotgan bo'lsa hammalar gunohgar bo'lib ketyaptilar lekin kimki jihodiy jamoatlarga ahadlashib jihod qilyaptgan bo'lsa, xilofatni o'rnatamiz deb harakatda bo'lsa, inshaalloh alloh taolo uni kechiradi deb aqida qilamiz tushunyapsizlarmi harakatda bormaysizda shuning uchun inshaalloh shunday aqida qilamizki alloh taolo inshaalloh bizni kechiradi lekin kimlarki shuni ham qilmayotgan bo'lsa ular albatta gunohkor ular ularga albatta shu hadis sodiq bo'ladi tushundinglarmi 3-masala hmm. hozir sizlar har xil gaplarni eshitasizlar Biz Amirul Mu'mininga bayat berganmiz. Bo'ldi faqat Amirul Mu'mininga itoat qilamiz. Amirul Mu'min sizni shunaqa aytganmi? Motorsiklda benzin qo'yib, Miron Shamiralida aylanib yuring. Shunaqa aytilmi? Amirul Mu'min shunaqa aytganmi? Shunaqa buyruq qilganmi? Yo'q. Shuning uchun sizlarga aytdimki, biz O'zbekiston Islomiy harakat Amirul Mu'minin tomonidan rasmiylashtirilgan jamoatdir. Undan tashqari boshqa jamoatlarni hozir men ular to'g'risida ko'p gapirib o'tirilmayman. Lekin ular rasmiy emas. Tushunyapsizlar? Ular rasmiy emas. Ular ming maloika bo'lsa ham, ular rasmiy emas Amirul Mu'minin tomonidan. Qanday tushundinglar? Ha. Ular mana shu hadisda kelgan gunoh bor-ku. bayatsiz o'lim. Shu gunohdan ular qutilmaydi Amirimiz, lekin Amirul Mu'minin tomonidan rasmiylashtirilgan Amirimiz Usmoniy sahib. Shuning uchun sizlar u kishiga ahad bersizlar u bayat hisobga kiradi inshaalloh. tushundinglarmi O'ynash emas bu. Aytdim, qaytdim. Hijrat, jihod jamoatga nima yetsin? Azizlikda sadoqatga nima yetsin? Hijrat, jihod jamoatga nima yetsin? Azizlikda sadoqatga nima yetsin? Vafodorlar maqsad etgan oshkurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshkurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Asan oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. xushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa ko'zi ochilmas insonda qoqilmasa ko'z ochilmas inson doim qoqilmasa oson emas ekan do'stlar jannat yo'li shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li